de quebrada. Entrei numa brisa tão louca, parei na Marconi, não entendi nada. Era nego no doce, era nego na bala, as novinha. Quer pirocada, era nego no doce, era nego na bala, as novinha. Quer pi, quer pi, quer pi, quer pi, quer pirocada. Chama, chama, chama, chama. E encostei no baile do Elisa, bebendo um jack, tava de quebrada. Entrei numa brisa, tão louca, tava na sete e meia, não entendi nada. Era back bolando, fumaça, subindo as novinha. Já vem sentando. Né? bolando fumaça, subindo as novinha. Já vem sentando era back, bolando fumaça, subindo as novinha. Já vem sentando. O Pereira solta o ponto e a novinha tá gostando era back, bolando fumaça, subindo as novinha. Já vem sentando era back, bolando fumaça, subindo as novinha. Já vem sentando. Postei no baile das casinhas, bebendo um jack, tava de quebrado. Entrei numa brisa tão louca, parei na Marconi, não entendi nada. Era nego no doce, era nego na bala. pica, é pica, é pirocada. Chama, chama, chama, chama. encostei no baile do Elisa, bebendo um jack, tava de quebrada. Entrei numa brisa, tô louca, tava na sete e meia, não entendi nada. Era back bolando, fumaça, subindo as novinha, já vem sentada. Era back bolando, fumaça, subindo as novinha, já vem sentada. Era back bolando, fumaça, subindo as novinha, já vem sentada. O Pereira solta o ponto e a novinha tá subir a novinha, já vem sentando, ela é back bolando, fumado, subir a novinha, já